Megegeg ugeg uga gembel hemel sadulita. Lae lae. Apa-apa ki yen ditampa kemrungsung lan ora mitung. Eh, tinemune malah kaya lelakonku iki. Sawise Ndara Janaka mateni Prabune Watakawaca, Ndara Janaka wis sembada nggarwa Bathari Dresanala anak bromo. Nalika semana aku muring ngrasangku mesgul kelawan daraku Janaka awit tanggep. Daraku lali marang darmaning kasatriyane nganti arep tak tinggal. Marang Arcapada awit wis tanggep kesuwen Ndara Janaka mapan ana ing kayangan swarga Dahana. Ning jebul rasaku kulan pandak waku sing kaya mengkono kuwi mau kleru awit aku antuk betoro, Bathara menawa Ndara Janaka nitis nengke wiji sejati ingkang winadahan Batari Dresanala awit jejabang kang kinandhut Batari Dresanala iki insuk bakal dadi bocah kang bisa njejeki adil lan bebener mula kabeh ndak limbang rasane ngatiku nggonku nesu kelawan Ndara Janaka tak leremke atiku mula aku ora sida ninggal bali nyang Arcapada ning kepara aku go bakal melu ngawat-awati marang bakal laire bocah iki mengko hawit aku wis antuk wangsit saka Gusti Kang Nyipta jagat yen to bakal laire wiji sejati iki mengko akeh godha pangrencana mula niatku bakal ngawat-awati aku mau ngarep nganglang ono sakiwa tengening kayangan kini kibay kibay sirna kang memala mahanani jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya pamedhari kawasita cinandi narbuka waraning maha carita moyo-moyo keblat pracima gantane abra markata sumuku kiblat daksina winengku gebyaring daru keblat borowo kinawengan tejo mongko dadi panengerane mangsa kalabetan wonten siang ratri muh lingga saliring tuwin atma salira minangka dununging jagat kasukman tanpa wangenan tebaning jagat kadewatan turta datan renengga sarating surya candra tuwin kartika senadyan kathah cacahing jagat kasukman parandene wingiting alam kasukman tan bangkit ngasoraken wingiting kahyangan suralaya inggih sinebat kayuwangan jenggring saloko ujung jiri kailoso inggih sinebat kayuwangan jiri kailoso purwo paku jamur katali warno ugi winastan kayuwangan ngundaran diri bawono kayuwangan jenggring saloko yakti dadiola jayun probaning bawono lire weneng miseso datan wenang uwini seso Korining gapura dumadi saking selo tangkep tinundha hondo rante turta rinaksa yaksa kembar cingkara bala tuwin bala mata tandha yekti lamun kayiwangan suralaya tansah saged pinambah sading adita lamun dinulu pepasreneng kayiwangan suralaya rampat runtut penetanten lan sekar diwendaru jambu diponirmala pelemper tangga jiwa ngayomi mesti karta dimilah dalah cupu mangasta gina ing gedhong kuning tinju maya usampat bangsa kang bebanjengan winangun gedhong kencana ingkang sedaya rinengsa dening para jawata Kala sinten ta ingkang jumeneng dadiya gegunungan wangan Suralaya Minggih menika kang wewisik Sang Hyang Guru Inggih Bathara Manikmaya ugi wisik Hyang Jagat Girinata ya Hyang Jagat Pratingkah ya wisik Hyang Hadipati Giripati Mahulun Catur Bujur kowe sik pasu Pasuprabu ya Hyang Milakanta ya sinebat Sang Hyang Purwakanda inggih sik Sang Hyang Ludrapati pramila wisik Hyang Guru mengko werti dadi panutaning titah pujangkara kowe jagat pratingkah karana Bathara Guru wenang ngratoni Sang Hyang Para Jawata Durandara wenang weneng mangreh jagat triloka wisik catur bojo yekti dadi pependuk nalika cangkrama nitih lembuhan dini ing kenggarwa batari umo dupi kasaputing sang kala hiya guru nedya sanggama nanging dinuwo ing kenggarwa temah bramantya ngantos dadi sekawan nastanira Mela wisik sang iwang nila kantho nalika yasa kepanasan sang iwang guru ngunjuk wisacala kutha satemah ciri belang warni biring tenggok ira pramila wisik hiwang Manik maya mengko werti saking mayaning Tejo Hantiga. Wisik Sang hiwang Hadi mati, Giri pati Pasumati pasu Pasuprabu karana hiwang Guru dadi ning para Hapsara lan Hapsari. Sinebat hiwang Purwakandha tetelo hiwang Guru wenang hamurwani lelampaning jagat raya. Inggih, wisik Sang hiwang Ludra pati nalikanipun hiwang Guru ngayonaken Bathari parwati kenging kemayan cokor kembang temah Bromantyo dadios Drawa Trinetra. Lata kaya mangkono nuju hari sajuga Hyang Guru kepareng miyosiniwaka wonten ing Bali Marcu Kundamanik. Lenggah mungguing palong korep nasa semek babut jenggo pinarada biur kencana sinangling. sumebar gondo mastuti saking lisak madurep norma basing durgandono sing iwang pasu para buka ayap orap sari samyo ngambil upo corong ngadewatan arupi kayu kelepu diwon daru pari joto kencono gedang mas pupus cindi puspito debok suwoso tuwin ngasto bokor kencono isi jambu diponir molo dalah pelem pertonggo jiwo kinario darani poro jawok toh datang kantun para adik gandarwa minangka panabuhing pradangga kayiwangan wesawega anatap gangsa lukananta ingkang kepareng saged sowan mangarsa nenggih menika tata tuwangganing para dewa jawata saking usada dalu-dalu sang Hyang Narada sumambung pungkur nenggih menika jawata saking Indra Bawana wisik sang Hyang Bathara Indra ya Bathara Surapati ing jawi bekambir hamblabar sang ya jawa ta durandur ingkang hanggantung sibo gumebyar busana kadewatan lamun sinandra ya aku wala taga kembul mangsa sawetawis lenggahe sang yewang guru ketumpa sawaning pandya batari durga orang kang samya semewa nulya mabukuh nggih nyesibo ing pangajap arsa midhanget sabane sang yewang manik moyo eh, me más más, del hermoso. kenging manik ing teco liweran Lirgi laksi siring takit wimpu kegontong reminging Katiyuping maruto mondo saparan mangan barang kasidam sekaring bawono langgeng ulun wis padhake Bathari Durga ingkang sowan sawise satata anggon kita ngadep daya-daya ulun mundut pirsa ana wigati apa dene jeneng kita sowan marang ing jenggring Salaka Permoni nggih walih walih menapa pukulun sowan kula ing ngarsa paduka ingkang wigatos satur wuninga Bilih kula tinangisan dening putra pun Dewa Sarani piyambakipun nyuwun palakrama pukulun. Durga Dewa Sarani nyuwun palakrama. Nuwun inggih. Banjur putri ngendi dikarepake dening Dewa Sarani Durga. Boten wonten sanes namung kejawi yoganipun Bathara Brama ingkang nami batari Dresana pukulun. anjara ingkang puspitorum kasiliring sami ronong mrene durunge kita maturake akeh luwih dhisik ulun paring weruh maring jeneng kita lempung ta wektu dina iki Dresanala wis ora katon pupur lemet gelung malang utawa ora katon randha lan prawan awit dheweke wis jinatu krama dinik panengah pandha yaiku si Harjuna Durga nyuwun mangapunten pukulun perkawis menika estunipun anak kula inggih sampun mangertos boten kirang-kirang anggen kula nuturi dhateng keng putra pun Dewa Sarani. Namung nyatanipun tutur ketawur boten saged guguraken pikajengipun anak kula Dewa Sarani. Kepara piyambakipun sampun patemba ya boten badhe momong wanudya menawi boten dersa nala. Inggih lempet saking puteking manah kula. Pari maksa kula padu kok pukulun. Duh pukulun. Kula borong mbarangaken pangersa paduka kados pundi mure kasembatan setya Kang Putra Dewa Senani Kala wau Durga wonten dawuh Ewahaya anggon nulun bakal minangkani sabab apa awit iku wanita wis ana ingkang mengku kepriye lan nganggo cara apa anggon nulun bakal minangkani panyuwun kita mau Durga pukulun Menawi lahir kok lair batos enggenipun mikir Kang Putra, kula kinten mboten badhe sinungur kaos. Sebab menapa awit paduka menika tetungguling para dewa. Paduka ingkang menang asta panguwas tunggaling kayiwangan Suralaya. Kanthi wewenang paduka ingkang semanten kala wau, kula kinten boten badai angel misah kedersana yang pun rokok. paduka kantun dawuh dhateng Bathara Brahma menapa penyambakipun badhe swala pukulun lho ya aja mengkono to kuwi tegese to minta sing ora bener durga mbok coba diripe dewa srani diripe mbok menawa dewa srani gelem garwa liyane dresana lho durga sampun kula ripe wong sawangsul kok pukulun Kamu kados mendi malih, mbok puguh mboten purun. Mila sepisan maring mangsa borwangen paduka paring welas sak tengeng putra Dewa Sarani. Kepriye Durga? Urmangsa abot anggon ulun minangkani panyuwun kita Durga. সংসবরম থেকে alami. Wis dadi nasibmu wiwit lahir nganti gedhe kowe ora ditunggoni bapakmu. Bapakmu mung doyan nangkane ning mogu Pak Pulute. Dewa serani, dewa serani kowe aja ngaku. Mana kowe aja ngoyo ora ngaku anak ing ratuning dewa mundak tiwas kisinan. Bapakmu wis ngemoi kowe. ngemoi kowe. lahir nganti saiki dadi ora ora tau ngurusui bapakmu apa-apa. Lagi duwe penjaluk ngono wae kok dianggap abot. Dewa Serani, Dewa Serani timbang aku iki nandang kewirangan mergo aku ora bisa nuruti penjalukmu. Lan timbang kowe kewirangan ngaku anak dewa luwih becek tak pateni Dewa Serani nari mengkal bu budine kang den bawani wenganing tiasu kori lo ing mangko dhisik durga sabar durga durga kula mara lermo dhisik aja daya-daya banjur tega marang anak ora tega ki nggih apa nggih apa ora tega wis ora dianggap anak wis dimoy ora dipateni kan go apa? Lho sing ora ngakoni iki sapa? Lah nyatane lah nyatane lah nyatane ditangisi anak orang gogloh atine babar pisan. Ngerti ana ini ora sudi digawa ngalor ngidul biyen. Tumpake agia. ngomong aku ngebuat di sini nyiter wes wes ojo ngerembuk sing warna-warna ulun wis nglenggono bab kuwi mau kabeh mara lungguh kang prayoga ulun bakal nyoba budidaya minangkani panyuwun mudurga kalang-kalang ing driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lerlena tanpa kanin pukulun kulon jadi matuko badai minangkan ini menopo yang dados panyu pun anak kulon dewa seran ini putra matuko persajan ke mawon pukulon menawi matuko menikom boten mituruti dateng panyu ini putra pun dewa seran kelampan wadi matuko kulon ler sak gen gen kulon indro Indro, wonten dawuh Prabu Kulun. Mara timbalana sawaning Bathara Brama kadhaan marang ngarsa ulun. Gedhi setika. lintang ing sang maweh gandrung ing kawula nuwun sinuwun pukulun wonten ing gatos ingkang pundi dene rama pukulun hanimbaling ing putra pun Bathara Brama keparang kula nyuwun dawuh Bathara Brama wonten dawuh rama pukulun mara diage kita tumuli bali marang kayiwangan kita swarga dahana Kita Dresanala ulun biji marak ing ngarsa ulun nanging wanti-wanti dawuh ulun ora perlu nganti marang Janaka. Dene tumrap si Janaka kinen bali marang Arcapada tetep iku wajibane oleh dadi satriya ing praja. Niki. Namung nuwun sewu Rama Pukulun. Mengkuwi gatos ingkang pundi dene paduka Hanimbali dhateng ing wayah pun Dresanala Rama. Bromo wonten dawuh. menawa kita pitakon apa wigatine mara kita njegura marang kawah candra dimuka ing kono kita bakal weruh wangsulane Brama oh lho ninggi yen pangapunten kula nyun pamit wangsul dhateng swarga taun mendhet anak kula kunjuk paduka rama bungulung Satri sangka pirangu Rinanggul kinempe jempe Tuh sengret neneng bawono oh. Ya si tukang paling hati Ya si tukang neseng tiap Ya si tukang kudu garing eh. genjong pak popong pak pak mong buk bolong aru dayang tinegar ngewang kali jode ngetani line kepareng kula sumelewet teradi guru inggih ngados undi kakang narodo paduka dawuh kalian bromo sumados nimbali dresono lo kalau mau wonten kerso ing meropo kakang narodo Milo dresono ulun timbali Wigatos badi ulun dawi Sumados piyambai pisah Kalian janoko mayer wiyen Kak dipun dalem pisah menika lajeng sebabipun menapa Kakang Narada Paduka Kakang Narada pirsa piyambak kayiwangan sak isinipun menika pangawas tunggal wonten asta ulun Sinten kemawon mboten kenging tumindak piyambak menawi dereng wonten dawuh saking jeneng ulun Nanging kenging menapa Bathara Brahma ndau pakenanipun teka mboten matur rumiyin kaliyan jeneng ulun tegesipun Brahma sampun rak pernatan ing kayiwangan ngriki pramila ulun weneng misahaken Dresanala kaliyan Janaka Kakang Narada. Nuwun sewu Kangjeng Guru, nuwun sewu. Kula raos anggen maduka nglepataken Brahma menika nek mung dapur pados-pados. Kok ngaten nggih? Kados undi nalaripun Sepisan nalika batari Durga dereng sowan ngriki Adi Guru mboten kagungan penggalih werni-werni tumrap Taupipun Dresanala kalian Janaka. Sareng Betari Durga sampun sowan mriki tur dasare oleh ngadepi sing dandan dikayang endi sing kurang disubal. Karben ketok disawang karo sapa wae. kaping kalih lugunipun ingkang pinurba dening Adi Guru menika namung bab goreh saha tentreming swasana kayangan. Mboten kok lajeng Adi Guru murba dhateng kabetaning pribadi Brama. Menapa dene dresana lho Adi Guru? sebab menapa awit Brama menika sampun bebadra warga piyambak. satu sampun pisah tanggal jawab kalian paduka Adi Guru langkung-langkung bab Rabinipun Janaka kaliyan lo lelabuan adik guru Satus boten nemu gelundung semprong menika mboten adik guru Kakang Narada sedaya pernatan menika ulun ingkang damel menawi wonten awonipun kayangan sanes Kakang Narada ingkang kenging paran tutuan nanging mesti ulun ingkang tinemuan mila sedaya kedah manut dawuh ulun mboten kenging badal dawuh Pak ya aja ngono Pak Diguru. banget tos pengawas tunggal menika lekar wonten asta paduka guru neng di guru kedah paduka kadhapuk para dewa dados nayaka menika lajeng kadawan menapa menapa nek mung ngamini itu mindak paduka ing suweneng-weneng kala wau kula kadhapuk dados mentri muka menika kejawi kula kadawan sing biantu jejiban paduka di guru kula inggih kadawan ngemotaken menawi madu kuwi di guru menika supen ngleresake menawi adik guru menika lepat kakang narada dewa sarane menika putra ulun menapa ulun kelintu nglabuhi dateng anak lah ya ora kleru nek ya didelok dhisik adi guru kenging menapa teko kakang nyentulani pikajeng ulun kedahipun kakang narada imut wonten tetembungan anak polak bapa keparadak polae si anak. Menak ya didelok dhisik polae niku wae kados pundi. Yen polae anak niku ngarung kasmaning kulawarga wong tuwa wajib maradhai. Nek polae anak niku mung arep gawe kucem lan iso netelke jabatane wong tuwane, ya kudu dielingke nang guru. Mboten kok lajeng dipun gunggung, nika mboten. Kok diuja niku aja. wong wis akeh tuladane wong tua tetel pangkat ilang jabatane merasa derajate banger jenenge mergo nglabui anak sing polahe ora bener adik guru kedah imut paduka adik guru dados sanatuning dewa niku tumindake kedah adil sedaya kedah dipun penggalih lekas paduka menika lepat adik guru menika lepat awet badhe misahaken tiyang jejodohan mung sebab nurut marang kekarepaning anak lan bojo mumpung dereng kalajeng Adi Guru. Dipun wurungna kemawon dawuh paduka dhateng Brama menika kala wau. Kakang Narada Bathara Guru ratuning dewa paring dawuh mboten kenging wolawali menawi Kakang Narada mboten rumaja kaliyan tumindak ulun. Monggo Kakang Narada keparengon nilaraken kayangan. Gotong unta plir kinetep. Jaja bang mawi ngawangit. kumatok panton ning lati ong oh. netrandek ngondar-andir soring sangga malatulatu sinapet marang gedeng murup metu sahanane eh ah, ngelingke. Lah kok terus ngetokke siunge dumeh lagi nyekel panguwasa. Yen ngono pedapon rada nek aku ora sudi ngeceni lekas menara guri. kados bukulun. Kulun? ingkang narada mboten nyarujuki dhateng kepareng paduka pukulun. Durga. Kita aja nguwatirke marang Kakang Narada sebab kekuatan kayangan kene ora mapan ana Kakang Narada Durga. Nuninggih ngesaken dawuh. Durga wonten dawuh. Sawetara ngenteni marang balining Bromo. Ulun wis kangen kelawan jeneng kita Durga. Lajeng kersa paduka kados pundi? kula dipun dawuhi tilar wonten mriki menapa kula wangsul ora ana ora ana gawean liyane to mboten ya wis upama lerem sedhela wae ana kene apa jeneng kita durga kabut oh, mboten kawratan mboten namung sedinten mbok salaminipun kula tetep badhe lerem wonten mriki mangkono inggih Kula nggih sampun kapang kalian paduka kok kok pukulun. lagi iki kepengin kok kanthi tindak-tindak nitih titian pun ing wingkingipun wonten pun. Oh iya. Kita isih kelingan. Asih. Iya. Isih kok Durga. Oh, isih to. Wis ulun dhuwur meneh dan sokor syukur dados menawi tindak datang pundi-pundi buatan perlu nyewa panggenan menawi kepengen mirsani tendang ya, suasana kanton wonten nginggil nggih mawon titian gue menika iya kados pundi menika jeneng kita dari kelangan jeneng ulun nggih datang sendika ngestaken dawuh Indra wonten dawuh ora ora krungu oh boten mboten Bu Oh ya syukur. orang perlu kita rungokake. malah jeneng kita enggak bubarno kabeh para Jawa to kang gantung sibo nuning dateng sendika ing staken dawuh ulun nedya kundur hange lan jeneng ulun mitungkas marang kita Indra aja nganti sira pegat oleh nggon tansah rumangsa marang kuncaraning kayiwangan Suralaya nuning sendika Iyo, Mbak. Wonten dawuh Sang Betari Aku ngaturake penuwun ya biyong bandene siwara mung tansah paring panglipur kelawan jeneng ingsun lan pangeran Harjuna ya biyong ban oh inggih menika sampun dados kewajiban kula kok Sang Betari inggih siang pantarane ngaratri mboten wonten sanes namung kejawi anggen kula namung kepingin damel remen penggalih paduka sekalian Sang Betari ingsun uga ngaturake penuwun kelawan sira biyungban ingkang tansah paring lipur kelawan Harjuna lan garwaku Dresanala inggih Raden kula inggih namung kepengin paduka menika kraos mapan wonten ing swarga tahana mriki wong nyatanipun den garwa menika sampun dirbini pitung candra mongko wong yen lagi ngrebini pitung candra yen cara geni ngono lagi murup-murupe ngono ya e piye to jaman aku ngetengke kowe mbiyen pitung sasi iki bapakmu mar mingker sedhe lho ya tak gundeli kok nduk ngono hmm. rasane iki mung kepengin kudu cedak wae aku sedina ora mambu ngete bapakmu ki ngelu nggih Yai Dresanala. Kula wonten dawuh pangeran siang pantoro ratri ora ana liya mung kejaba jeneng ingsun nyuwun ngersaning Gusti kang nyipta jagat. Muga jejabang kang kinandhut winadan gua garbo ingkang kinandhut Yai Batari Dresana ling besuke. Lamun ta stiti titiwan ing punang jabang bayi bisa antuk nugra saka Kang Hanyipta jagat temadadya putra ingkang piguna tumrap marang nusa bangsa lan agamane yai meninggih pangeran ngaturaken genging panuwun semanten kasok ing katresnan paduka dhateng pun Dresanala sampun dados anteping manah kula ngantos kukuting jagat kula mboten nedya ngladosi priya namung kajawi paduka pangeran Harjuna sineksen jagat saisine semono uga Janaka nadian kundang janoko iki bojone pirang-pirang nanging anteping katresnan ora kaya lamun ta nggonku tresnani marang sira Dresanala bapakmu mbiyen ya ngono nduk piye omong karo aku arep aku ki enek wong wedok pira-pira ana wedok sing ayu ning kowe antepku tresno ora ora bakal kengguh ya mung karo kowe bojoku sing tak tresnani ngono iki oh ning nyatane bapak rak ya setya oh piye to bapakmu iki setya kok nyatane aku ya mung ke seneng ngalor ngidul mung dijak dolan wae ro bapakmu iya mula bareng saiki bapakmu ora ana angles kekes rasane nyawang daraku sekarone iki ah eh, tobat rasaku malah kaya wis nyawang swarga Muga-muga wae kasembatan ya nduk. Ingkang putra ingkang Sang Betari bisa wuwuh walagan ing besuke satemah bisa mahanani lan ngarumke asmane sing sepuh. Iya. Semono aku ya mung kepengin ngempeke ya karo Sang Betari kok yung. Heeh. Sok yen kowe pilih bojo ora sandadak sing warna-warna Nyatane kowe luwung entuk uh, pengrawit ngono. Hmm, piye pengrawit kuwi piyaine sabar darono itu pira-pira mung ditampa ora ngresula. Iya. Kowe milya pengendang. Oh nggih. Yen kowe entuk pengendang bakal mulya uripmu. Iya ya, heeh. Aku uga mung kepengin ngleremke ati ora beda ndaraku sekarone iki. Mula Yayi Batari Dresanala. nganti sing dikepiye wae Janaka mung kepengin bakal nyium urupi mungguh lek ing ponang jabang bayi. Muni nggih pangeran. Kangge atri sang kabeh rangu. Rinanggo kinempet gempet. So sangar nang ning bawana. Ya si walang ati, ya si tukang ngene sing tiyas. ya sita kanggo tukaring ongo oh, kula nuwun kanjeng rama sakunturipun kanjeng rama kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhaping pepodo paduka kanjeng rama Ya ya nini Nini Dresanala ulun tompo kita ke pangabekti marang Punarama. Pangestu ulun tampanana nggir. Nun inggih sangeting pamundi kula saengga jimat. Kula ugi ngaturaken sembah sungkem ugi kunjuk wonten ngarsa paduka ulun. Ger Harjuna mantuku bocah bagus. Wis tak tampa sira kulup ngaturake bekti pangestu ku tampanana Janaka sangeting pamundi kula saenggo jimat pukulun kulup janaka kaya ngapa banget bungah tias ulun nyumurupi marang sira sekloron wis padha gandeng renteng reruntungan bebasan renggang gula ku mepiyur pulut ya kaya ngono kuwi ingkang dak karepake lan dadi kekudangan ulun nggih sira nini tansah bekti ya marang garwani Raya Dresanala Hawit nyatane garwamu iku dadi pengayoman tumrap sira nini Dresanala. No ninggi romo Pukulun. Dresanala sira nini netepana marang tembung wadon. Wadon kuwi wadu, wadu kuwi kawula. Tegese kowe kudu sing pinter nggonmu ngawula marang Kang Raka ya nggir. No ninggi ngestangken ya dawuh Kanjeng Rama Pukulun. Janaka kula wonten dawuh. Siro tak gudang-gudang netepana marang tembung lanang yaiku dadi lelantaraning wewenang goreh tentreming bojomu mung gumantu ana sira kulup janoko. nuninggi mau pukulun ulun titip ulun titip daging setengkel balung sak ceklek lan getih setetes wujude anak kudresana Aja nganti dak siya marang putraku ya nggir kawula nun inggih Rama Wukulun. Dresanala wonten dawuh. Mestine sira kaget ulun kundur luwih risik tinimbang padatan ya nggih. Nun inggih kaluhuran dawuh Kanjeng Rama. Mulane Panorama kundur iki sebab Panorama kautus kelawan ingkang kengeyang Nini. Kanjeng Eyang kadawan menapa dene paduka kundur nampi dawuh menapa saingan sing yang para guru karsane kanjeng yang sira nini wektu iki tinimbalan sowan marang kahi wangen jenggring saloka bareng sak laku kulun nggir mengkuwi gatos ingkang pundi kanjeng rama dene yang pukulun nimbali kula pun bapa durung ngerti mungguh apa kang dadi wigatine kula janaka kula wonten dawuh pun rama mangayu bagya marang lekas kita harjuno Lan iki pun Rama mundi dawuh saka Rama Pukulun Manikmaya pun Bapa ngelingke marang kita kulub danan jaya. Gandeng wis sawetara suwe kita mapan ana kayangan. Apa kita Janaka ora ana rasa kelingan marang tanggung jawab munggonmu dadi satriyaning praja? menawa kita ora enggal bali dikira kowe satriya kang endo saka ing kewajiban mula yen sira gugu marang pun bapa prayogane Harjuna tak prayogake kundur dhisik marang Madyapada ora ketang mengkul ya dina sira bali marang kayangan swarga taun nyun pamit sang indriya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lerlena tanpa kanen oh, ngilah ing masih dam skaring bauna langgeng kaya wis tak ati-ati nggonku paring dawuh ewadine panggrahitane janaka landhep nganti pitung penyukur kanjeng rama ginanipun dene paduka paring dawuh ing kados mekaten. Kanjeng Rama, kula mboten saged pisah kalian Pangeran Harjuna Rama. Iya, Nini. Aku ora maido, wis sapaca ndronggon mungger bini nedeng-nedengi sira ngobarke marang kasmaranmu. Ning iki dawuh ya, Ngger, iki dawuh. kengeyang kuwi ingkang murba kayangan sak isine kabeh iki pun bapa ora wenang matur apa-apa mung kudu matur nuninggi sendika wis aja tok pikir banget-banget ora-orane yang nganti garamu tega marang si ini mula wayung ger lon-lonan tumulin tak kandhi sowan ana ngersane kenging Bathara Guru kulub dersana lho kang wah nganti ilang rasaku nganti ilang angen-angenku ana macan nyaut ndoro jana kowe tujune kok iso tak saut lha ning macan iki ngoyak rene iki truk adep ana ora sudi bermakake aku apa piye lha wong kene iki awake ora wutuh kon gusah macan wah lha piye iki ya wis ayo iki mumpung Ndara Janaka wis lerem macan kae singkirno timbang gawe pepalang oh iya wis alit asmane Gusti Kang Ito jagat aku arep mateni macan kae nek tak singkirke macan kae aja ganggu gawe karo ndaraku. Serampat ilangamu. kanjing langit kalakakatun lir kintanging sang mawe gandrung ing petruk moreng toto wanuh wani rebut marang janaka mongko pancen kuwi sing tak arep-arep janaka golek marganing pati mongko wis ana macan kang bakal mungsu marang janaka nanging kena wae kok rebut Wah, iki pripun to? Mbok inggih ampun ngaten to, Den. Niki enten apa? Piye ta enek apa eh, rebutan warisan apa piye? Rebutan sawah, heeh. Enten apa to, Gus, mbok paring dawuh. Mongko nista ning istane wong kuwi yen to mati ora sing ngersake Gusti Kang itu jaket le, Den. Mbok inggih sampun to, sampun ngantos paduka menawa ngentengaken dateng pepejah. Rumangsa isin aku nyawang sara ting basamba. Janaka ora patut urip, janaka ora patut dadi mantuning dewa. Wis dadi anteping janaka luwung tak entengke patiku kaya aja melu-melu. uga wonten dawuh. Dresana wis kapasrahke kelawan jeneng ulun. Sakwutuwe ndak pasrahke marang jeneng kita Durga. Muning nggih pukulan ngestaken dawuh. Ulun bakal semingkir sawetara. Semangga pukulan. balane kang ada wo. Eyang eh, Batari. Aja kaget sira nini tinimbalan. Marang kang pukulun batara Guru. Nun inggih Eyang eh, Batari. Dereng wonten urmentan dawuh saking Kanjeng Eyang Pukulun batara Guru. Lajeng kula kadawan menapa Eyang Batari. Tresanala kula wonten dawuh. kita nyengger waktu dina iki bakal tak dawake kelawan anakku dewa sareni kowe minangka dadi garwane putraku dewa sareni ya dresanala eyang batari nyuwun gunging samudra pangasami sampun dados santeping manah kula kula purun ginarwa dening prabu dewa sareni Matung kula sampun dados kuwanda sang betari patobe senajan kowe nolak marang anakku kuwi wae sarane iya. Sumangga madu kowe ingin badhe mastani sang betari. Kowe gelem nglakoni apa ora? Mboten badhe ibu kula dilat malih. Yen pancen kowe ora gelem dadi karo anakku kuwi wae sarane taru peksa dina iki terus ana. Ayo, gelem apa ora? Oh, oh, oh, oh. kaya mangkono. Bathari Durga wis mala gantang marang Dresanala. Wis ilang sipating widodari panyayah budining kewan. Nalika semana hawe saking pambengok ing Bathari Dresanala ing Sora, datan kajarak. Datan kajarak satemah nguwataken layering poneng jabang bayi. Bro saking gua garba kang nembe yuswa pitung candra miyos kakung tinggal pekek warnane ora sareng kalian Batari Dresana lho nandang ngantoko Angge bayo payo Oh, ongkosan Batari Dresana wonten dawuh Kanjeng Ibu. bakari dresana lo. Mangone dheweke ora gelem ngladeni marang sira dewa sreni. Bareng tak polo gantang dhewe tak rudo paksa. Bengok nganti nguwatake poneng jabang bayi wis sing wis kinandhut. Engkene tegese dresana lo wis resik. Ana wis ora ngandhut marang wijining janaka dewa sreni. Wisnu ninggih Kanjeng Ibu. Mula mangsa bodho mara gagit. Dresana lo setan ana. Karben dhewe gawe jati-jati temane mulo sendika ngisake dawuh Kanjeng Ibu. Ibu. wonten dawuh Rama Pukulun. Ulun parintah kelawan jeneng kita Indra. Kayangan Suralaya kudu resik. Saka dening Janaka sak cindile abang. Mongko iki jejabang sing metu saka nggawa garbaning lo iki winie Janaka. Ulun paring dawuh lan kabeh para Jawata kudu ngestu padha marang dawuh ulun kayangan suralaya kudu resik saka turun ning janaka sendika kuwi kakang temburu ana apa rama pukulun bathara guru maring dawuh wektu dina iki batari dresanala wis dudu dadi bojoning harjuna nanging wis kawengku dening prabu sarani mongko nalika semana batari dresanala wis mbobot pitung sasi nanging iki bayi sing mapan ana nggo garpa sbrol lahir ya jejabang sing ana pengarepan kuwi iki. Rama Pukulun paring dawuh yen to kayangan Suralaya ora kena diambah Janaka sacing dile abang. Tegese yen to iki turun Janaka kudu disingkirke. Oh ya, yen ngono cabang bayi iki wong nyatane besok yang diumbar malah saya gede. Aja nganti diweni urip, ayo dipateni wae. Kosek, kosek. bojo sok dak siya karo sak pepadaning titah to. Jabang bayi iki ora dosa, ora luput. Lah kok malar to patene iki piye? Monggo paman pukulun Bathara Guru rak mung paring dawuh kayangan kudu resik saka turun Janaka. Lah iya yen mung disingkirke wae diguwak, malah dheweke kok iso gedhe. luwih dipateni sisan wae upama diguwang nyang alas kowe malah nyiksa ora ning sing ngopeni bayi iki yen dhewe ngelak luwe kowe arep ngapa nyusoni apa piye heh malah kok nyiksa luwih dipateni saiki wae loh iya to ning mbok ya luwih aja dipateni wenehno karo sapa wong sing durung duwe momongan karepe diopeni eh, ana kuku kandhani ya mati mati ayo metu dhewe kulun Bathara Guru. Turun Janaka iki pateni wae. Manut. Anggepe ape mbok kosek ta den. Eh cerewet ta isak seneng kuna. Biar wae. Biar. Biar. Wah, eh, biar. Wong 哟喂。 apa kakang temburu bayi dicempalani ora digawe rasa malah saiki iso mbrangkang iki waduh kepiye iki ayo kowe kono keweleh ora kowe saiki doan oh dikandani kok ora gugu bayi ora dosa kok dicempalani wis kono sawangan dhewe ah kesuwet krocok gaman wae temen lagi bayar eh, trocok gaman kok malah saiki mau nimbrangkan kok malah iso melaku waduh ini kebiye kakak yang terburuk kesuwen cemblongnya kawah cemblongnya kawah kethik gayeng men iki dewa-dewa dombrengkut tak sawang saka kadowan kok wani nyempalani wujud jabang bayi eh, eh, eh, Bathara Indra nyaut jabang bayi kok nyedhaki kawah Candra di apa iki sing diarani wiji sejati eh coba tak awat-awatane iki tak cemlong ke kawah eh aja to aja kowe elingo kudune yen sira yae wis ngerti kudune kowe eling cabang bayi tok cempalani ora digawe rasa bocah sing maune ora iso apa-apa tok pola gantang iso mbrangkang tok krocok gaman banjur dhewe iso lumaku kuwi tegese wis keweleh karo sing gawe urip keweleh apa eh tembung kok keweleh ora enak Wes ora sandatang gugur rembuke ya Majipati. Wong dewa ora ndadek-adek. Dewa ora manut karo sendhuwurane. Aung wis pancen ana perintah kon nyingkirke kok. Wis ora sah kesuwen, ora sah sanggo rugi. Cemluke ah, ilang nyawamu wis. semono kekejemaning para dewa. Para dewa sing kudune iso kanggo patulan dan tumrap para menungsa ing ne kudune menehi tuladha sing becik. Ha ning malah tumindake ngungkuli kewan ngene iki kepiye? Ana jejabang kang isih abang durung kelepetan dedusan dedosan ewadine kok malah dipolo gantang. iki malah saya mentolo dicemplungke ning kawah candra dimuka eh ha iya iya iya eh kawah candra dimuka nadyan to kowe wujud kawah tanpa nyawa ning kowe duwe rasa merga kowe uga dadi pitataning antigo ora beda karo semar mongko kawah candra dimuka kuwi Namung to ana menungsa sing cumemplung yen dheweke tumindake ala mesti bakal lebur tumpur dadi lebu. Ning yen to menungsa kuwi ora luput ing dedosan lan dheweke isih resik ora lebur ning kepara malah subur. Mara aku tak nyidhi karo jejabang iki. Aku tak nyuwun pituduh marang Gusti Kang Ito jagat bocah bayi iki bener apa luput. Tan samar pamoring suksma sinuk maya winah ya ngadepi sinimpen talang ing kepu pambukaning marana oh tarlen saking liyep layape ngaluh ya pindha pasating subena sumusup ing arah sote ati eh, wopo kaya mengkono wos jenemplung eket pun neng jabang bayi wonten medianing kawah condro dimukut dining sangyok poro jawoto durhandoro molat kiai bodrono yosinartan kiai semar meminta sih wilasane Gusti Kang Eta jagat mugiya kasembadan kang dadiya pamintane. Nalika semana wis ketingal katedhoing latu pun nang jabang marubuk. Swarane kang taono kaya alun kang gulung gumulung. Ananging ana kaelokan. Terus sang jabang datan bisa mati hawit. nalika semana ana nur sorote Gusti Kang Cumlorot manjing marang jabang bayi kang ana madyaning candra dimuka dadak sakala ponang jejabang malah dadi Joko kang kulatan ladak sigra miyak kang dalu jwedhol saking awak mau proba kang kegirisi Ora lidok ujare wong japlok. Heh, ngatasé jabang bayi digodhok awak ora lebur lah kok dadi subur. Heh, tegese panyuwunku dimirengke marang Gusti Kang Nyipta jagat. Kowe sapa? Eh. Jenengku Semar. Semar ki apa? Lho. Semar ki jeneng piye to kuwi? Dadi yang kowe nyeluk aku nganggo tembung Semar, aku mesti nyawuri. Lah kowe iki sapa? Eh, kowe durung duwe jeneng. Aku meneh ana jeneng Semar. Huh, nek jane iki dudu kewajibanku meneh jeneng karo kowe. Ning gandeng kowe wis tur dasare kowe wis dewasa durung ketemu kelawan wong tuamu. Gek kowe wis jejoko kaya ngono. nek kowe ora enggal tak kei jeneng kaselak mesake kahanamu Gus. Iya. Sadurunge aku njaluk pangapura marang wong tuamu. Moga jagat neksenana kowe tak wenehi jeneng kang jumbuh marang lelakonmu. Olehmu dadi jejaka ngene iki mergo kowe digodhok dening wisaning geni, mula dina iki tak paringi tenger Bambang oh, wisaning geni. Sreksen jagat saiki. wene ono mbah yen kowe nyeluk aku aja mung semar ning nganggo mbah matur mbah semar lah ngono kuwi bareng kowe tak wene tenger bambang wisanggen kepiye mungguh kahananmu rumangsa seger sumyah ingkang dadi kahananku mbah semar iya tegese kowe kuat nganggo jeneng bambang wisanggeni wise aku tok wene jeneng kowe mau kondo. Yen sing wajib meneh tenger kowe dudu kowe Mbah Semar ning wong tuaku. Gandeng aku durung ketemu karo wong tuaku mara gake padangno. Aku njaluk pituduh kelawan kowe Mbah Semar, wong tuaku iki sapa? Eh piye iki? Ya ya ya. Wis anggeni. Piye Mbah? yen kowe arep takon lan kepengin ngerti sapa sing dadi wong tuamu mara gage kowe lumaku kowe nyedhak ana wong-wong sing do nganggo jubah kae kowe takono bapakmu sapa yen dhewek ora ngerti tabok ana manut pirang rinanggul kinempit gempit susah ngernaning bawono ana bocah jejaga polatan ladak nyaketi marang kayangan suralaya mara gaging aku kuwi sapa aku bambang wis anggeni Ulun Bathara Indra, Ulun Bathara tembora Ulun Bathara Yama Dipati. Bambang wis ngene. Apa? Dewe karep apa dene kowe prapta ana kayangan Suralaya? Marah aku tak takon Wangsulana. Kowe arep takon apa? Bapakku sapa? Lho. Ulun ora ngerteni. Lah sapa ngatuamu atuwamu? Oh, wong edan iki. Lah wong ceke dhewe ora roh bapake ate kon karo aku. Lah sing rugi sapa? Kowe ngerti apa ora bapakku sapa? Ulun ora nyumur. Wah, menungsa tabok iki lagi. Wah. Aduh kepiye Kakang Temboro? Aduh. Bocah kurang ajar. Aku ngajar dewa kaya maloke kewan. Sirku arep melayu Sepatuku gedhen. Nanti ora iso obah. Wah, lah iki kepiye? Nandur ngunduh. Oh. Turi lor warna dituturi ora kena. Oh. Pitik ulune walis becik ora ngerti. Ayo, piye nek ngene iki? Bangsa tele wong kene mlayu kok malah dicegat dilungke cae. Kaya disengkakne le ngajar aja kesuwen. Ayo menungso iki trocok gan trocok gaman masone Masane kate. Wah, bradal iki. Bapakku sapa? Aku ora eruh kok. Lah bapakmu sapa? Apa tekone aku wong kene ora ngerti apa madipala. Wah, dewa kocelok piye Kakang Temboro? Eh palat jenggot jabuti. Eh ra ilok. Nek larane iki ora priye iki lho. Banjur kudu kepiye? Matur pukulan Bathara Guru. Manut. lemburu lumayu lonjong mimis katone suralayana geger walik watu inggih mameng wukulun kepareng kula njuwuninga menika wonten sejaka ing nami Bambang Wisanggeni pun madosi dhateng sudarmanipun kakung para jawata ingkang mboten sembada mangsuli tuwin mboten saged paring mangertosan sinten sudarmanipun kakung dipun cempanani dipun pala sedaya apa ora diterenggulangi aduh sampun dipun ranjak gamana menyatanipun lari menika madal saliring senjata sumingkira ulun dhewe sing bakal ngrampungi Bambang Wisanggeni kita gawe goreh ana kayangan Suralaya ulun ingkang minangka dadi tetuwangganing para Jawata inggih tampan ana pusaka Cundha Manik ing ana margane Patimu Wisanggeni mandek berhenti kowe pusaka cundha manik gamane bathara guru Mas Semar piye Gus iki ana pusaka iya jenenge cundha manik sing duwe sapa sing duwe ya kae dewa sing tangane kemrembyak papat cacahe kae lah Dindek iya Nadia niki gaman tanpa nyawa, ning dheweke duwe rasa. Mula aku mung arep kepengin nyepatani gaman iki. Eh Cundo Manik mara wis padakno. Yen bocah iki luput mara gage nyenyep mutu miboning dadane karepe dadi jalaran lan patine. Ning yen nganti bocah iki ora luput kok kowe tumomo ning dadane eh bosok nyenyepmu. Pulang, pulang. Nah. Mbah Semar. Piye Semar? Dayane bar mayang awan iki isih katut saya ini. salah, aku tularana, Mbah. Aku tularana kekuatanmu awan bengi ora leren. Kampiun kok. Wis ora ana gaman sing tumomo. Banjur kepiye? Mara gage takonana sing kemrembyah tangane papat bapakmu sapa ya ora weruh tabokno manut. Dewa wong ndawuh rama pukulun kayangan geger walik watu ana pangamuk ing jejaka aran wisanggeni para dewa durhandur ora ana kang bisa kuwo mandi marang kridaning babang wisanggeni mongso barang kita dewa serani gandeng kita wis keturutan antuk banari dresana lo bab goreh tentreming kayangan suralya ndak pasrahke marang jeneng kita dewa serani lan babar pisan patine wisanggeni oh sedika Wanasraya wonten dawuh sinuwun. Kiratna Madya Bala saking Praja Tunggul Malaya. Kuwi gatin renggulangi marang Bambang Wisanggeni kang manuh wani gawe dadakan pasulayan ana kayangan Suralaya. Kuwi batok sendika istangke dawuh. Budhalana kabeh para Madya Bala tulaten tuwa buru kang bakal mikat manuk sedika. Bis sanggeni. Ana apa, Mbak? Dampiak-dampiak kae wadya bala. Ning dudu dewa kae wadya bala saka Praja Tunggul Malaya. Sing jeneng Bethara Guru kuwi duwe anak. Jenenge Dewa Sarani. Kuwi Ratu Tunggul Malaya, kuwi wis kena dititeni sauger. kayangan Suralaya kok ana geger walik watu sing ora sak baene. Mesthi Bathara Guru perintah karo anake. Nyatane bener apa kang dadi kandhaku? Wadya Bala segelar sepapan saka Tunggul Malaya katone bakal ngrangket sira Bambang Wisanggeni. Aku ora wedi. Iya, aku ngerti. neng iki dudu mungsuhmu. Karbene iki gandeng Bathara Guru nyambat karo anake sing jeneng Dewasrani, aku ya nyambat karo anak Bathara Guru gen dirampungi. pukulne semaya kanthi mataji pamelihan nimbali dateng pun Anoman wonten dawuh pukulun. Eh, Anoman wonten dawuh. Sak lumahing bumi sak kurping langit kabeh wis padha ngerteni yen sira kuwi wanara titis dewa. Nadyan sing dikepiye wae kowe anak Bathara Guru. nalikane ibumu anjani tapa nyantruka tegese tapa wuda kanthi kungkum Bathara guru nedenge nganglang jaket ngerteni wong atuwamu keng tapa nglegena ora kuat nyampah hardaning kenepson nganting ngwetokake ponang koma koma tumiba ana bengawan kirut larut ana ron sinomasem Banjur anut ilining banyu nyedhaki marang wong atuwamu satemah pama kasredine wong atuwamu wong atuwamu madon gerbini anak-anak kowe mula sing dikepiye wae kowe tetep anak Bathara Guru inggih kulun Gandeng Bathara Guru iki nyambat dewa sarani kinen mateni bocah iki aku njaluk gawemu singkirna Dewasrani sak wadya balani nyun pangapunten lari menika sinten eh bab sejarah bocah iki kok tinemu mburi kowe ora ngerti dhewe bakune aku njaluk tulung ayo mono bocah iki lho iki senika istirahat Para kata engkang Tua jol layu sepi Rapet barisan punggul maloyo Ono munyuk putih ngagelah ono tengah Dalam malang kadak morgaging aku kisopo Ono bali takun sapa kang dadi percikamu waduh parep mburi saka tunggul malaya kekeset Gusti ku Prabu Dewa Sarani Patih Mandana Saraya bali takun anoman kang dadi aranku Golek iburanku ora ana kidang menjangan kanggo meniwer. Buranku dudu kewan. Ning menungsa sing jeneng Bambang Wisanggeni ora sah golek sing ora ana. anoman sing bakal ngladeni apa sing dadi kekarepan. Wah, sugih kentet Pandhawani makna sastra jendramu wat kena dijaba mantramu. Cebak diadamu ra ilang nyamu takon Gusti Pak. kejadian ini eloi ôi ya hot lo mati aku ah oh, eh dia ah oh, hey, eh oh hei mati lo 啪！好，啊！左脚，哎，哎，右脚，打 dash 吼，吼，吼，吼，哎，哎，一，二，哎。 Ja. Wat? Wat? Ja, die. Wat? Ja. Oh, ja, wait. Oh, oh, hey, what? Hey, ulo, hey, hey, hey, hey. Pedot bulumu, ayo. Tahan. Oh, iya. Mati tenan aku. Wah! animal 哎哎，哇！哎，哎，哎喂，哎，哎呀，哇！ Yeah. Iya Noman. Mboten pripun-pripun. Sih ku watase. Ah, Tesih tirah-tirah. Wadya bala tunggul malaya sampun maut Bu Ya banget ing penarimaku. Wis rampung sing dadi kewajibanmu. Mung kari aku arep kepengin neter marang Bathara Guru. Yen dheweke puguh. Ugemi apa sing dadi karpane Semar mung suwe mangsa boro. Kakang Semar, eh yo ora lamur mripatmu lan kowe ora pangling. nyawang marang kahanan kowe betara Guru. Ana apa Kakang Semar? Kayangan geger walik watu awit saka kridaning Wisanggeni ya. Pancen aku sing ndombani. Wisanggeni ngamuk punggung ana kayangan dheweke goleki wong atuwani lanang. Kuwi pancen aku sing kongkon. Oleh ya. Para dewa ora ana kang bisa mapaki para dewa ora ana kang bisa nyingkir nggih. Mesthi wae. Yen nganti Bathara Guru saandanmu ora gelem mertobat lan ora gelem ngrumangsani yen kowe iki luput, ora sah wisanggeni musuhmu, semari iki ayo ayonana. Kudune kowe titen ing ngatasé bocah jejabang sing burung duwe dosa apa-apa. Dicempalani para dewa cemplungke kawah. nyatane orang lebur